بوك تو يتمش سبعون بير شيء أرزو أتمك يحب شيئا سيجارة إتمك إستار مسنس أتحب أن تدخن؟ Dans etmek ister misiniz? أتحب أن ترقص؟ Gezmeye gitmek ister misiniz? أتحب أن تقوم بنزهة؟ Sigara içmek istiyorum. أريد أن أدخن Bir sigara ister misin? Eturidu sigara? O ateş istiyor. Yuridu vella'a. Bir şey içmek istiyorum. Uridu en eşrebe şey'en. Bir şey yemek istiyorum. Uridu en akule şey'en. Biraz dinlenmek istiyorum. أريد أن أستريح قليلا Size bir şey sormak istiyorum. أريد أن أسألك شيئا. Sizden bir şey rica etmek istiyorum. أريد أن أستسمحك في شيء. Sizi bir şeye davet etmek istiyorum. أريد أن أدعوك على شيء Ne istiyorsunuz lütfen? ماذا تود من فضلك؟ Bir kahve ister misiniz? أتريد قهوة Yoksa çayı mı tercih edersiniz? أم تفضل الشاي؟ Eve gitmek istiyoruz. نود أن نذهب إلى المنزل. تاكسي إستار مسنس؟ أتريدون سيارة أجرة؟ تليفون اتمك istiyorlar. هل تريدون أن تقوموا باتصال؟